Phraseologiajoi in Esperanto. Dua parto. Du du. Esprim povo. La usado de phraseologia esprimo ofte resultigas pli altigon de esprimivo de texto. Nur mal multae phraseologiajoi estas aplicatae kiel nomumae unuoi, por plinigi lexicain brecioin la plei multo funccias kiel esprimoi concurrentae cun vort struktura lexico, per cioi parolanto volas veci cae ligi intereson cae attenton. Fraseologiajo cefe servas alla celo de illustrado, ironiado, pinta resumado, mocado cae generado de humuro oni povas generaligi tion etson de fraseologiajo sub la termino intensiga funccio. Quelcae linguistoi parolas pri semantica plus valoro. Tio basigas sur bildezzo de fraseologiajo causita de metaforae au metonimiae signifo transigo. La esprim povo de fraseologiajo bone montrigas ce comparado con ne fraseologiae unu vortae equivalentoi. 1. Micelas la crepovon de heroi el sango cae carno. El sango cae carno signifas viva, vivo plena. 2. Peri de tio ci formo urbanova, nova, quaso levis la torcion de la pli ol du millenia traditio de ina poesio. Levi la torcion signifas daurigi, continui. Tri, certe estis almeno unu du mortoi. Ali case la polizio ne donus furzon. Ne doni furzon, ne zorgi. Ciam oni ansatoigas la frasologiajoin in tivi exemploi per la donita lexemoi, ec estas frasoi equivalentai lau enhave, lau la denotata signifo, sed rilate la stil efficon, la connotatan signifon, ni devas constati perdoin. Estigas frasoi malpli pintae cae frappae il principe exemplo 3 montras, esprim povo estas ligita kun stila nivelo. Ancau la strukturo de fraseologiajo contribuas al ties esprim povo. Eufonio, atingita per paralelae strukturoi, markita vort ordo, ritmo kaj rimo, estas cefa caracterizajo de esperanta fraseologio. Tio giustas por la tradiziae unuoi en proverbaro esperanta, prov e, cae same por hodiauae esprimoi. Exemple, laste zet ne balaste, tut tera texajo, toto to lama fama, proze loze. Ne mal ofte estas tivi caracterizajoi, kivi lasas nin ekkoni cae facil rememori fraseologiajon. Crome poeta structuro apogas la stabilezion de esprimo. Same che idiometso, idiomezzo esprim povo esas nur potenziala quan tipa proprajo de fraseologiajo. Di esas la causo che one general rigardas la fraseologion de linguo sam senza al vivezzo. Ancao plan linguo ne povas resigni pri tiui potenzoi, se gi volas esti plen valora comunicilo in ple diversa terenoi.